Эпилог Теплый ветер гулял по пригороду города-убежища. Из-за стены слышался шум зеленых деревьев. Но по сухим предместьям он разносил лишь вялые переговоры охраны. Брамины в стойле мычали о чем-то своем, а я, как обычно, сидел в будке, которую на людях называли офис. В горле пересохло от долгого рассказа, но слушатели попались внимательные, да и других дел пока не было – Хоть какое-то развлечение в обычный будний день. Они попросили рассказать про одну единственную находку – алюминиевую флягу с надписью «13». Это были хабологи АХС-4, которого мы подобрали в пустыне. Вызвали их по рации. Они сначала пришли в Нью-Рена, никого не нашли и тогда отправились вслед за мной. Они поняли, что я иду в Сан-Франциско, хотя их убеждали, что я пошел в НКР. Догнали они нас очень вовремя. Я успел припрятать инопланетный пистолет, и в Сан-Франциско продал бойцу Братства Стали. Я рассказал им о том, при каких обстоятельствах нашел пистолет, и продемонстрировал эффект его использования. При оплате они не скупились. Им же я загнал одну из пластин с обшивки инопланетного корабля. Вторую подарил хабологам, а третью отнес во дворец Ши. Говорят, китайцы работают над созданием своей брони, но сектанты продвинулись дальше. Братство стали заинтересовали мои рассказы про людей в силовых доспехах и летающие машины. Похоже, рыцари нашли себе достойного противника. Что же до фляги? Я покрутил в руках свою давнюю находку. Сейчас уже и не припомню, где была та пещера. Могу только Ньюрена на карте показать, да и другие окрестные города. После тех событий я в Ньюрена был всего один раз, тайком. Передал Кити половину своей добычи. Говорят, она неплохо распорядилась деньгами, дело свое открыла. Жаль, Сальватора так и не получилось добить. Он выжил, хотя и стал инвалидом. Тогда я был молод и при деньгах, но по горло наелся приключениями на грани жизни и смерти. Поэтому уговорил Вика податься сюда, на север. Здесь спокойнее. Ему понравилось торговать с дикарями, а я занялся организацией караванов между Мадоком, городом-убежищем, Рейдингом и Броукинг хиллз чем благополучно промышляя уже не первый год. Молодой белый человек, одетый в пронзительно-синий комбинезон, с огромной цифрой 13 во всю спину, стоял предо мной. Его лицо носило следы вырождения, присущие диким племенам, которые живут кровосмесительными браками, но костюм указывал на выходца из убежища. Хотя нельзя было исключать, что этот потертый комбинезон гораздо старше своего нынешнего владельца. Парень внимательно выслушал всю историю от начала до конца, пытаясь найти в ней какую-то полезную для себя информацию. Я ничего не знал о необычном приборе под названием ГЭК, который он искал. Ну о пустошах рассказал все, что знал. В любом случае, тебе придется топать на юг, если ты хочешь найти убежище, называемое 13. Это ведь оно указано на фляге и твоей одежде. Да. Он кивнул. Кстати, довольно улыбнулся я. Говорят, братство стали смогло понять принцип работы инопланетного пистолета и разработало импульсное оружие. Оно даже мощнее лазера или плазмы. Так что если встретишь подобные экземпляры, сразу бери. И не забудь вспомнить старину Эда, торговца браминами из города убежища. Путешественник поблагодарил, развернулся и пошел в сторону пустоши. За ним двинулись двое его спутников. Обернулся только Вик, мой приятель. Он пришел в город-убежище вместе с партнером под номером 13, а владелец местного бара Кэссиди увязался третьим. Этого не ожидали жители предместий, собиравшиеся каждый вечер в его баре. Глядя на удаляющуюся группу, я подумал. Надеюсь, эти путешественники не пропадут под ближайшей скалой, и я еще услышу об их подвигах. А пока пора подбросить сено моим буренкам. Конец книги. Читал Алексей Старкин. Maybe the one who is waiting for you will prove prove untrue, then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were you'll ask me to come back again, and maybe I'll say maybe. Maybe you think of me when you are wrong alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what? eye, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again.